adrenalina que as novinhas se acendem. É com os criminosos que as piranhas se acendem. É fuga nos ok, pica nas piranhas. Fuga nos coxinhos, pica nas piranhas. É fuga nos ok, pica nas piranhas. Fuga nos coxinhos, pica nas piranhas. Gosta de arma, gosta de droga também gosta de rola. Senta cozida louca, fica cozida louca, pode cozida louca. A noite toda faz, senta cozida louca, fica cozida louca, pode cozida louca. A noite toda faz risada orbital. E aí, GL Daytona? Bololô e frau, bololô e frau, frau, bololô e frau, bololô e frau, frau. É. Fuga nos ocai, pica nas piranha Fuga nos coxinha, pica nas piranha Fuga nos ocai, pica nas piranha Fuga nos coxinha, pica nas piranha Vai ladrão, documento do veículo e habilitação. O que você faz? Bololô e vral, bololô e vral, vral, bololô e vral, bololô e vral, vral. Ei, fiat! adrenalina que as novinhas se acendem. É com os criminosos que as piranhas se acendem. É fuga nos ok, pica nas piranhas. Fuga nos coxingue, pica nas piranhas. É fuga nos ok, pica nas piranhas. Fuga nos coxingue, pica nas piranhas. Gosta de arma, gosta de droga, também gosta de rola. Senta buzida louca. Fica cozida louca, pode cozida louca. A noite toda vai, senta cozida louca, fica cozida louca, pode cozida louca. A noite toda vai, pisada orbital. E aí, GL Daytona? Bololô e frau, bololô e frau, frau, bololô e frau, bololô e frau, frau. É. Fuga nos ocai, pica nas piranha Fuga nos coxinha, pica nas piranha Fuga nos ocai, pica nas piranha Fuga nos coxinha, pica nas piranha Vai ladrão, documento do veículo e habilitação. O que você faz? Bololô e vral, bololô e vral, vral, bololô e vral, bololô e vral, vral. Ei, fiat! É. é. putaria criminosa no bagulho. MC Lá novamente. É o novo pé. Novo pé. Por isso que estamos fazendo filho pra caralho. <laughs>